خب بسم الله الرحمن الرحیم درس پنجم نائب الفاعل نائب فاعل ما فاعل خوندیم الان رسیدیم به نائب فاعل ما هو نائب الفاعل نائب فاعل چه هست ما هو سبب حذف الفاعل سببی که فاعل حذف میشه و نائب فاعل میاد سر جاش سبب چیه ای المفاعیل ینوب عن الفاعل اذا كان للفعل اكثر من مفعول میگه مفاعل جمع مفعوله کدام یک از مفعول ها سر جای فائل میاد زمانی که فعل بیشتر از یک مفعول داشت خب موقعی که فاعل هست میشه یکی از مفعولا میاد سر جاش میگه موقعی که فعل چندین مفعول داشت مفعول لهو داشت مفعول بهی داشت مفعول فیهی داشت مفعول فلان داشت کدام یکی میگه میاد سر جای فاعل چون در نائب فاعل فاعل هست میشه یکی سر جاش میاد سی و ماذا ینوب الفاعل اذا لم يكن في الكلام مفعول بهی ماذا ینوب الفائله اذا لم يكن في الكلام مفعول به میگه چه چیزی جانشین فائل میشه زمانی که در کلام مفعول بهی وجود نداشت البته اون اولیش اونجا که گفته بود کدام یک از مفعول ها جانشین فائل میشه مثلا گاهی موقع ما تو یک جمله چند تا مفعول بهی داریم چند تا کدوم یکی از اون مفعول بهی ها میاد سر جای سر جای فاعل و نائب فاعل قرار میگیره در این سوالش میگه که نه اگر مفعول بهی وجود نداشت چه چیزی جانشینه مفعول نائب چه چیزی جانشین فاعل میشه که بهش میگن نائب فاعل باره سی و هفت به ای شین یختص المصدر و میگه با چه چیزی مصدر و ظرف مختص میشن اینا سوالاتی هستن که پاسخشون بده سی و نائب الفاعل اسم مرفوع قدم عليه فعل مجهول و اسند الیه ما دیروز در بحث فائل خوندیم فائل اسم مرفوع است که فعل معلومی قبلش اومده اینجا میگه نائب فاعل اسم مرفوع است که فعل مجهولی قبل ازش اومده است و اسند اله و این فعل مجهول به اون نائب فاعل مسند شده مانند زوری و زیدون زده شد کی زده شد زید میبینیم که زوره و فعل مجهوله و مسند شده به کی به زید ما به زید نسبتش میدیم دیگه نه خب حالا زیدون چی میشه نمیگیم دیگه فاعل میگیم چی نائب فاعل فواید اذا حذف الفاعل وكان الفعل متأديا الى مفعول اقیم هذا المفعول مقامه فرفع وقيل له نائب الفاعل وتحول الفعل إلى صيغة المجهول وتحول الفعل إلى صيغة المجهول بقى الزمان که شد فاعل و متأدي بود بمفعول يعني فعل مفعول داشت این مفعول سر جای فاعل قرار میگیره و مرفوع میشه و بهش نائب فاعل گفته میشه و فعل هم مجهول میشه مانند نصر از علي زيدان نصر علي خلاص زيدان که مفعول میاد سر جای علی که فاعله و فعل و مجهول میکنیم میگیم نصر زیدان زید یاری شد دیگه فاعل حذف میشه فاعل چی میشه حذف میشه دو تجری جمیع دومین فوائد فوائد رو ذکر میکنه تجري جميع أحكام الفاعل والفعل المعلوم على نائب الفاعل والفعل المجهول میگه تمام اون احکاماتی که در بحث فاعل خوندیم و در رابطه با فعل معلوم روی نائب فاعل و فعل مجهول جاری میشند سه اسم المفعول يشبه الفعل المجهول في رفع نائب الفاعل كما سترى اینجا یه نقطه رو میخواد بگه میگه اسم مفعول ببین اسم چی؟ اسم مفعول اسم فاعل نه مثل منصور مقتول محبوب معشوق محجور متروک مقتولا اینا رو میگن های اسم مفعول در ثلاثی مجرد خب میگه اسم مفعول شبیه فعل مجهول هست در مرفو کردن نائب فاعل همانطور که خواهیدید دید آن جلوتر و وما صدق على الفعل المجهول من الاحکام يصدق ايضا على الاسم المفعول میگه اون احکاماتی که بر فعل اون احکاماتی که صادق میشن بر فعل مجهول بر اسم مفعول هم چی میشن؟ صادق بله این اونایی که روی اون میان روی اینه چهار فعل نائب الفائلی لا يكون الا متصرفا فعل نائب فائل هم همیشه متصرفه یعنی فعل جامد دیگه نائب فائل ندارن بله سی و چار اهم اسباب حذف الفائلی اربعه میگه مهمترین اسباب حذف کردن فائل چهار چیز هستن این که فائل حذف میشه و نائب فائل میاد سر جایش چهار سبب هستند الجهل به یکی ندانستن مثلا یکی مال دزدیده دزدیده ما میگیم مال دزدیده شد نائب فایلش میکنیم دیگه این که کی دزدیده ما نمیدونیم آه فرضاً زید مالو دوزیده ما اگر بدونیم زید دوزیده میگیم زید مالو دوزید ولی موقع که فاعل مجهول باشه میگیم مال دوزیده شد پس یکی از مهمترین اسباب هست فاعل مجهول بودن چیه معلوم نبودن فاعله فلا يمكن تعیینه ممکن نیست مشخص کردنش مانند زوری و زید زید زده شد سوری قلبت خانه دوزیده شد انت تجهل زارب و السارق میگه تو نمیدونی که زارب کیه تو این مثال سارق کیه لازم یه میگی زوری و زید قلب البیت زید و بیت نائب فاعلت الرغبة في إخفائه على السامعين نحو تو میدونیش ولی خودت دلت نمیخواد از سبب دیگر اینه تو رغبت داری که اونو چکار بکنی میل داری که خودت اون فائلو بله. پنهان کنی بر سامعین نمیخوای که سامعین بدونن فاعل کیه مانند زوری و زید او سور قلبیت و انت لا تريد ذکر ضارب و سارق بگی خودت نمیخواهی که اون دزد و اون زاربا ذکر کنی شهرته فیکون ذکره عبسا یکی از اسباب دیگه حذف کردن فاعل اینه از بس مشهوره ذکرش نمیکنی ها ذکرش اصلا عبسه بیهوده مانند خلق الانسان ضعیفه خب ما میدونیم که اگه معلومش کنیم اینجوری میشه خلق الله الانسانه ضعیفن خب اینجا بيجيب خلق الانسان ضعیفا انسان خلق شد فائلون از بس که مشهوره دیگه نیازی نیست چیکارش بکنیم ذکرش کنیم بله عدم تعلق غرض به ذکره چهارمین سبب اینه که میگه از ذکر کردنش هیچ هدفی وجود نداره هیچ غرضی به اون ذکرش تعلق نمیگیره هیچ سودی بله ماننده و اذا حییتم بتحیت فحیو به احسن منها مهم نیست که اون کسی که آقا شما رو تحیات کرده سلام کرده درود به شما گفته کی بوده میگه زمانی که شما به شما درودی گفته شد شما به بهتر از اون پاسخ شو بدید سلامی کرده شدید درودی گفته شدید بهتر از اون چکار کنید پاسخ شو بدید اینجا ببینید در این که ما بیایم اون اسم و اسم فاعل رو ذکر کنیم غرضی درش وجود نداره مهم اینه که اگر شما چنین حالتی برای شما پیش اومد بله فواید لحذف الفاعل فاعلی اغراض اخر کل كالايجاز نحو من اوتي مثل ما اوتیتم در فایده میگه برای حذف کردن فاعل اغراض دیگه لفظی هم موجود داره اغراض لفظی دیگه هم وجود داره کل ایجاز یکی از اون اهداف مختصر کردن به خاطر اینکه تو میخوای سخنت مختصر تر باشه فایلش کار میکنی خاص میکنی مانند من اوتیه مثل ما اوتی تو چه کسی داده شد مثل آنچه که شما داده شدید و المحافظه تو السجع یا نه گاهی موقع تو فاعل و حسب میکنی به خاطر اینکه اون سجع کلامت حفظ بشه اگر ذکرش کنی اون سجع از بین میره در نصر دیگه سجع وجود داره بله. مثل قافیه در شعر. من طابت سریرته حمدت سیرته ببین سریرت و سیرته هم وزنند اگه تو قرار باشه که فعال ذکر کنی این ساجه چی میشه؟ از بین میره دو متى الفعل للمجهول لا يلحق بما يبين الفاعل فاعده دومی که در این زیر این قاعده آورده اینه که میگه هرگاه فعل مجهول شد متى بنی الفعل للمجهول هرگاه ما فعل مجهول کردیم خب موقع فعل ما مجهول کردیم دیگه فاعل هست میشه نه فاعل سر جاش میاد میگه بعد از اون دیگه یه چیزی رو ذکر نکن که بیاد دوباره بیان کنه که فاعل کیه دوباره بعد از اینکه تو اومدی فعل مجهول به کار بردی یه چیزی رو بیان نکن که فاعل رو بیاد مشخص بکنه بله فلا اوقب اخوک من المعلم عقوبت کرده شد برادر تو از معلم خب ببین در اصل اینجوریه آقبه المعلم و اخاک تو اومدی آقا معلم حذف کردی گفتی قبه اخوکا برادر تو چی شده بعدا میگیم من المعلم اومدی فاعل رو چکار کردی با من المعلم مجهولش کردی چی تبیینش کردی بیانش کردی بل عقب المعلم و آخاک اگه قرار باشه تو یک کلمه رو بیاری که فاعل رو بیان بکنه پس اون روند اصلی تو ادامه بده بگو آقب المعلم اخاك لان الفعل انما يبنى للمجهول لجهل فائله و لقصد اخوائه میگه زیرا فعل مجهول میشه به خاطر جهالت يا یا به قصد پنهان کردنش اذا حذف الفاعل وكان الفعل يتعدى الى اكثر من مفعول يرفع الاول نائبا ويبقى ما يليه على نسبه میگه زمانی که فاعل ما حذف شد و فعل متعدی به بیشتر از یک مفعول بود یعنی یک فعل بیشتر از یک مفعول بهی داشت اینجا میگه اولی نائب فاعل قرار میگیره و مرفوع میشه باقی مانده سر جاشون منصوب میمونند باقی مانده سر جاشون این جواب کدوم ساله اون شماره 35 که گفته بود کدام یکی از مفعول ها جانشین فاعل میشه زمانی که فعل بیشتر از یک مفعول داشت یعنی زمانی که یک فعلی چندین مفعول بهی داشت کدوم یکی سر جای نائب فاعل قرار میگیره میگه اولی باقی مانده سر جاشون چی میشن منصوب میمونند حالا بیا اینجا مثالو مثلا کسات الفقیر ثوبا مثلا یا کسا زیدون الفقیر ثوبا پوشانید زید فقیر را لباس فقیر یک مفعول صوب مفعول دیگر حالا ما میخوایم فاعل رو حذف کنیم کسی الفقیر ثوبا اولی نائب فاعل قرار میگیره مفعول دوم سر جاش منصوب میمونه سرجاش چی میمونه؟ منصوب میمونه پس در این مثال ما میگیم پوسیه فعل مجهول الفقیرون های فعل ثوبا مفعول باره بله اخو کل علم مفیدن اینجا هم اخو که در اصل مفعول بهی اول بوده نائب فاعل قرار گرفته اوریا مجهوله العلمه مفعول دوم بوده که سر جاش منصوب مونده و مفیدن هم سر جاش منصوب مونده 36 اذا لم يكن في الكلام مفعول به ناب عن الفائل ما تصرف من المصدر والظرف بشرط ان يكون كل منهما مختصا يصح الإسناد اليه نحو ضرب ضرب شديد صهرت ليلة الانسی بالقرآن خب در شماره 36 بخواد بگه که زمانی که در اون جمله ما مفعول بهی وجود نداشت خب چون ما زمانی که مجهول میکنیم مفعول بهی رو بیاریم سر جای فاعل نائب فاعل قرار میدیم میگه ما اومدیم فعل رو مجهول کردیم مفعول بهی وجود نداشت که تا بیاریمش سر جای فاعل پس چه چیزی نائب فاعل قرار میگیره توضیحش میده میگه زمانی که در سخن مفعول بهی وجود نداشت که نائب فاعل قرار بگیرد نائب فاعل قرار بگیرد آنچه که از مصدر متصرف شده و ظرف ولی به شرطی که هر یکی از اینها خاص شده باشند و اسناد به آنها چه باشه؟ درست باشه مانند به ضربون شدیدون زده شد زدنی شدید اینجا به فعل مجهول ضربون نائب فائل شدیدون هم صفت خاصش کرده سهرت ليلة الأنس سهرت ليلة الأنس من ابتدى سهرت خوند اشتباه سهرت ليلة الأنس بالقرآن بله که اینجا سهرت فعل مجهوله و لیلتو هم نائبه فائله چون مضاف شده خاص شده مختص شده مضاف شده به انس بالقرآن هم جارو و مجروره فائده المراد بالتصرف ان يكون كل واحد منهما منظور از متصرف بودن چیه منظور از متصرف بودن خودش توضیح میده پس زمانی که میگه در کلام مفعول بهی نبود جانشین فاعل میشه مصدری که متصرفه و ظرف منظور از متصرف چیه المراد به ان کل كل منهما لا يلزم وجها واحدا في الاستعمال فلا ينوب مثل سبحان ومعاذه لملازمتها المصدرية ولا مثل لدا وإذ لملازمتها الظرفية ببين گفته بود اگر در جمله مفعول بهی وجود نداشت اون مصدری که متصرف هست و اون ظرفی که متصرفه میاد نائب فاعل قرار میگیره حالا میگه منظور از متصرف چیه میگه مراد از تصرف اینه که اینها همیشه یک حالت نداشته باشند اگه همیشه یک حالت داشته باشن اون موقع نائب فاعل قرار مثلا کلمه سبحان و معاذ نمیشونن نمیتونن نائب فاعل قرار بدن چون اینا همیشه مصدرند چون اینا همیشه چی مصدرند لدا و اذ هم نمیتونند نائب فایل قرار میدن چون اینا همیشه ظرفند همیشه چی هستن؟ پس هرگاه که یک وجه و یک حالت همیشه داشته باشن نمیتونن چه قرار بگیرن؟ بله اون موقع میگیم اینا غیر متصرفند اون موقع میگیم اینا چند؟ غیر متصرفند دو ینوب عن الفاعل ال... ینوب عن الفاعل المجرور بالحرف نحو مر بالبستان ونظر في الأمر فالبستان والأمر فی موضع رفع علی نیابتی میگه جانشین فائل میشه مجرور به وسیله حرف جر مجرور به وسیله حرف جر هم میتونه نائب فاعل قرار بگیره مانند مر بالبستان گذر کرده شد به باغ خب که اینجا بالبستان جار و مجروره لفظا البته ولی بستان محلا نائب فاعله محلن چیه؟ نظر في الأمر در أمر نگریسته شد اینجا هم امر امر و بوسان محلل مرفوع چون نائبند چون چی سه في المجرور بالحرف حتى يصلح للنيابة أن لا يكون مجرورا بحرف التعليل فإذا قلت يخاف من بأسك يكون نائب الفائل زمير مستتر في يخاف عائد إلى المصدر گفته بود که مجرور به حرف میتونه نائب فائل قرار بگیره اینجا میگه ولی شرط وجود داره میگه شرط هست در مجرور به حرف برای اینکه صلاحیت و اینو داشته باشه که نائب قرار بگیره که میگه اون کلمه مجرور با حرف تعلیل نباشه مجرور با حرف مثل این مثال یخاف من بحثک ترسیده میشه به خاطر قدرت تو خب اینجا من من تعلیلی هست داره علت رو بیان میکنه داره علت رو چیکار میکنه پس میگه اینجا ما از اون جایی که اینجا بحث مجرور با من هست مجرور به چه هست و حرف تعلیله اینجا دیگه بحث و نائب نه نمیگیریم بلکه نائب فایل و زمیر قرار میشه بلکه نائب فایل تو قرار میدیم زمیر مستطری که در یخافو پنهانه که برمیگرده به مصدر چهار اذا کان المجرور مؤنثا فلا تلحق فعله علامت التانیف میگه زمانی که مجرور ما هنوز بحث مینه چون گفته بود که مجروره به حرف میتونه چه قرار بگیره نائب فایل میگه مجروره به حرف اگر مؤنث بود اگر چی بود میگه روی فعلش علامت تانیث نمیاد این هم یک چیز قشنگیه مانند مر به هند اینجا مر به هند نائب فایل ما چیه هنده ولی از اون جایی که مجرور به حرف جره میبینیم که مره مذکر مؤنث نشده در حالی که هند اسم زنه در حالی که هند اسم چیه؟ زنه لا مرت میگه درست نیست که بگیم چی؟ مرت بهن بلکه مره درسته و یجوز و على فعله باقیا على نیابتی میگه همچنین یک استثنای دیگه که وجود داره میگه جایز است که بر فعل خودش در این حالت مقدم بشه و همونطور نائب فاعل هم باقی بمانه مانند به هندن مره به هندن هند نائب فاعله قبل از فعلش اومده پس این دو تا نقطه رو بیاد که واقعا نقطه طلایی بود سی و هفت یختص المصدر بالوصفی میگه مختص میشه مصدر به وسیله وصف کردنش تو یک وصفی براش بیاری مختص میشه دیگه از اون نکره بودنش چی میشه خاص میشه مانند فهم فهم شدید فهمیده شد فهمی شدید تو بگی فهمی و فهمان این درست نیست باید مختصش کنی یه وصفی براش بیاری فهم فهمان شدیدون او بالاضافه یا اینکه مضافش قرار بدی بس مختص میشه ولی اگه تو بگی مثلا در مثال بعدی خدمت خدمتو خدمتون این درست نیست اما اگه بگی خدمت خدمت الامیری مختص شد چه شد تو مضافش کردی تو چیز کردی پس یا براش باید براش وصف بیاری یا مضافش قرار بدی او به تحدید عدد یا این که نه عدد براش مشخصش کنی با عدد مانند زوریبت ضربتانی زده شد دو ضربه اگه تو بگی زوریبت ضربتون این درست نیست اما اگه بگی زوریبت ضربتانی درست میشه عدد آوردی براش چی آوردی؟ بله و یختص و ظرف بالوصف میگه ظرف با چیزی مختص میشه؟ با, با وصف یعنی براش وصف بیاری یعنی مانند سیما یومون کامل سیما فعل ماضی مجهول یومون نائب فاعل کاملون هم صفت وصف یومونه او بالاضافه وصف و صفت یکیه یا با اضافه کردن سیما یومون جمعه که اینجا یوم نائب فایله و مضافه مضافه به جمعه هست او بالعلمیتی یا نه علمش قرار بدی علم باشه اون ظرف چی باشه در رمضان آقا رمضان درست ظرف دلالت بر یک وقت میکنه دلالت بر یک ماه میکنه ولی علمه هر ماهی رو ما نمیگیم رمضان یک ماه خاص رو فقط میگیم چی؟ رمضان پس قاعده سیما